ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata sha takwas da watan rabi'in al'akhir hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya dace da 21 da wata na goma watan Oktoba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko kace ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar ibn al-qayyim al-jawziya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriya ta Niger wanda wannan shine darasinmu na hamsin da shida? a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna bata wa Allah subhanahu wataala da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ɗanwa muna nan akan bayani da malam yake muna akan tasirin sabon Allah subhanahu wata'ala da kuma sinibi da yake wa ɗan annabi Adam ba ma al'umma baki ɗaya wanda mun karanta tasirin zunubi na 26 yau za mu dora akan na 27 da yarda ta Allah madaukakin sarki malace wa min uqubatiz zunubi na daga cikin mummunan tasirin zunubi annaha tudfi'u min alqalbi nar alghayrati allati hiya lihayatihi wa salaihi kalhararati alghariziyati lihayati lihayati jami'il badan malaci annaha tutfi'u cewa ita ay saban Allah ko zulubin tutfi'u min alqalbi yana kashewa daga zuciya naral ghaira wutar kishi saban Allah yana kashe wutar kishi a zuciyar dan annabi Adam duk mutum a rayuwa ubangiji ya sanya masa kishi wata ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'anci dan annabi Adam da ita ba ma mutum ba har dabba suna da irin wannan irin wannan ɗabi'un daga cikin dabobi akwai dabba da take da kishi to idan mutum yana saban Allah subhanahu wataala to wutar kishin tana mutuwa a zuciyarsa wanda wannan wutar kishin allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararati al ghariziyati li hayati jami'il badan matsayin kishi a cikin zuciyar mutum a rayuwar mutum kace eh, allati hiya li hayati wanda shi a rayuwarsa wa salahihi da kuma gyaransa kal hararati al ghariziyati li hayati jami'il badan kamar zafi ne wanda mutum yake ji a jikinsa wanda dan annabi adam baya iya rayuwa babu zafi rayuwa da Allah zai da wannan ranar ta daina fitowa to da halakar da za a yi a duniya ba karama bace ba mutum kadai ba hatta dabbobi da ciyawa da shuka ba ta yi babu zafin rana ina fata mu fahimta ranan tana da amfani kwarai da gaske wa dan annabi adam to matsayin kishi a a rayuwa kamar kace matsayin zafi ne wanda mutum yake jin sa a gaba ɗayan jikinsa wanda yana taimakawa rayuwarka yana taimaka maka wajen girma yana taimaka maka wajen al'amurra da dama da ƙungewa na jiki yanzu shuka idan ba ta samun rana in in raba ta kama shuka to ya da wuyar ta bayar da abin da ake da bukata amma idan za a yi ruwa a dan jaye sai a fitar da rana to wannan zafin rana yana taimakawa shuka to haka zafin rana yana taimakawa dan annabi adam idan ba a jin zafi to akwai matsala zaka ga furaran da ba sa da irin zafin rana bai cika fita ba ko ana sanyi matsananci idan ka zo gidan kowa sai ka tarar cewa suna da abun gasa daki haka ne zaka akwai akwai abun da ake gasa daki saboda jikin dan annabi adam na da bukatuwa zuwa ga wannan wannan zafin malaka fal ghairatu shi fa kishi hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al-khubusi da kuma wutarsa take fitarwa take fitar da abin da ke cikin na datti ma'ana kishi eh kishi da muka sani dai wannan kishi ne da ce wanda kishi gare shi kuma wanda kishi gare ta wanda shi al-ghaira kishi anwa ne eh, cikin halittu Allah ya ya bambanta mutane a wajen a wajen kishi tsakanin maza da mata ma za ka cewa a ɗabi'a namiji ya fi mace kishi a sai dai mace ta fi namiji hauka kun gane eh namiji ya fi mace kishi amma ta fi mata sun fi maza sun fi maza hauka Allah ya rufa muna asiri to shi shi wannan kishin zafinsa da wutarsa da take fito take fitar da abin da ke da kwai min al-khubuth na daga datti ai ma'ana yana fitar da duk wani abu na datti daga zuciya wasifati al-mazmuma da kuma siffofi miyagu abun kyama ana ce al-mazmum miyagu ko abun da ake kyama kama yukhrijul kiru khubuth eh, al-dhahab wal-fidda wal-harir yana san ziga zagi al-kiru shine ziga zagi abinda makera suke zigawa wuta tana take tashi ko sai daga san ziga zagi yake fitar da dattin zinariya ko azurfa idan ta cikin wuta mana idan aka dauko wannan zinari aka dora a cikin wuta aka hura shi da ziga zagi to duk dattin da ke da ko cikin wannan da fita yake gefe suna ta koma gefe haka abin da ke cikin ta na datti azurfa yake fita gehe ka gano karfe ka gano zina azurfar to haka shi ma watan eh, zafin kishi yana fitar da ɗabi'u munana da kuma datti a zuciyar ɗan annabi adam ma'ana kishi yana sanya mutum ya zamanto wankakken zuciya sai da abin da ba a bukata yadda zamu zo magani. shi kishi ana mutane a wajen kishi bangare uku ne akwai wasu sun wuce ka'ida sun wuce iyaka suna cikin matsala akwai wasu kuma sun yi ƙasa su ma suna cikin matsala akwai su kuma suna tsaka-tsakiya su da ɗan mutane lafiyayyu idan kishiye mutum yawa a zuciyarsa to baya rabuwa da rashin lafiya ta zuciya idan mutum ya zamanto kuma baya kishi a zuciya zaka shi mutum ne wanda shi ba yana fama da rashin lafiya ta zuciya amma idan mutum ya daidaita yayi i'tidalin ghaira kisa sai ga mutum ne wanda yake da rayuwa yake rayuwa san al'amarin al'amarinsa Allah ya samu wani lafiya malai cewa wa ashrafun nasi wa a'lamuhum himmatan ashadduhum ghayratan ala nafsihi ashrafun nasi wanda fi kowa daukaka a cikin mutane wa a'lamuhum kuma wanda yafi ko a'lahum wanda yafi su zama a sama mutum mai kima da daraja kenan ko wa a'lamuhum wa a'lahum himma yafi su girman himma ni ake cewa himma ni himma himma larabci ce idan ka ce himma shine kokari yafi su kokari to mala ce ashadduhum ghairatan ala nafsi shine wanda fi kowa kishi a karan kansa ashe kaga mutun yana kishi a kansa akwai kishi akan iyali akwai kishi akan kasuwanci akwai kishi a jaha akwai kishi a ƙasa to mafi girman kishi shine kai kishi a kanka zama mutum ba dabba ba ka babbanta daga dabbobi duk wanda baya ba kishin ya fita daga dabba zuwa mutum to wannan ba mutum bane ya mutum zai kishi a kansa shine zaman to ka tsayu akan tafarkin da Allah yake so ka tsaya dan in baka tsayu ba to a inin kiyama zaka fatan ka zaman to dabba baka Allah ya faɗa ba Qur'ani annabi karshen nabi Allah yake cewa ya yaqul ya laitani kuntu turaban za a ce wa kasa dabbobi su zaman to kasa sai fatan shi ma da ya zaman to turdan ya zama to dabba zai koma ya koma kasan mafi wanda fi kowa ɗaukaka mutum mai kima da daraja wanda kuma kowa kokari a cikin al'umma shi ya wanda fi kowa kishi wa kansa yana kishin karan kansa kada a barka a baya bangaren karatu ka kalamu a baya bangaren ibada ka kalamantu a baya son annabi kada a barka a baya yau manzon Allah salati kada a barka a baya nafi bilu kada a barka a baya in mutum ko ya tsaya aka bar shi a baya to ai ko kaga koren duniya fa idan mutum aka yi jarabawa a makaranta ko a lafkal ya zanto da ya zanto na baya kaga ya za abin dariya da tsangwama ga wa ga abokan karatunsa walillahi masalul a'la mutum ba abin dariya zai zamanto ba kayan kala kashi zai zamanto gaban Allah ran tashin alkiyama mala cewa khassatihi da kuma iyalinsa akwai bukatar kai ka dinga gishin kanka kuma ka dinga kishin iyalinka to me ake ni da kishin kai shine zaman to kana kokarin kiyaye alhurmar Allah subhanahu wataala kana kishin kanka ma'ana kana kishin game da kiyaye alhurmar Allah subhanahu wataala wa umumin nasu da mutane baki daya ashe kaga mutum zai kishin kansa yayi kishin iyalinsa akwai kishi wa ƙasa akwai kishi wa jiha ka san mun biya wasu mutane ba sa kishin jihar su kuma daga cikin a kasar nan gaba daya cikin Nijar, daga cikin garin da ni da ban ga wani gari ba da sa ba sa kishin garin kamar yantawa wallahi alazim ban ga wasu mutane ba a jihar Niger ba inda balle ga ba a Niger ban ga wata jiha ba a Nijar da mutanen garin ba sa kishin garin su kamar yantawa wannan wata rashin lafiya ce da dukkan yantawa ya san da wannan matsalar ina fatar mun fahimta wannan wata hatta bakin da ke shigowa sun san da cewa ƴan da suna fama da wannan matsalar shi yasa duk abin da ake muna za ake muna shi ala an da ke mu mai saman ruwa mu yi hakuri jama'a amma ta zo a babin magana dole mu yi magana shi ba ma da kishin jihar mu wallahi kokarin ga kadan ta wani kishin kasar sa na kashi kishin gari kokowa ta aka tsabu sabu tsabu sakirci in ka ga dan ta wani kishin tawa to kokowa ce ake koko gargajiya ba ka bane eh fada akan ta sai shi ta tada jojin wuya kamar an tabi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zagarci ne amma ba ma kishin kasuwancin kasar garin ba ma kishin manyan a ce kadir yanzu ka kuma da karancin kadir a cikin gwamnati ba ma da kishin su a taba wani rikici nan ta ba ku ba kowa muke da labari aka zo aka ce lokacin wani shugaba da suka shuɗe a baya aka ce a kawo gwamna a jiha a bada wasu na wanda za a yi domin kin gwamnan garin nan nan garin bala sai su kuma suna da cin kansu wallahi ai wani wa dan gari wai dan jiha ne ko wa dan gari bane dan jiha ne ko wa dan gari bane to ai ba garin bane zai mulki jiha ce zai mulka gaba daya ga ta surutu karshe dai ana zaune da gidan yace kai yace wani daga cikin ministocin sa suke su kai bota a jihar ko ba do wani aka turo nan ya zo ta gallata mana azaba wallahi karshe ba al'amarin ba Allah ya rufa mana asiri dole ne kai kishin garinku. ku manzo Allah sallallahu har ya bar makka har ya bar duniya yana kishin makka yana kishin ta cewa ba dan da aka fidda shi wallahi ba zai fita ba eh kuma duk abin da zaka samu ka samu shi a garin ku ya fi maka dukin da ka same shi yanzu ka ribere da masu kuɗi mu suke zo suka yi investor a wasu ƙasashe kaga mutum ya zo ya gina itashin ne a wata ƙasa amma in ka zo kai suke turashin bi da garin su nan garin turashin bi da mutum ya je ya kawo ta izin a wata ƙasa yana da dukiya ai abin ai wasu daga ciki sun fara hankali su da aka yakin bagabo Abuja a Disney ko wasu sun yi hankali mutane da kudade na fita hankali nan gidan kirki bai da shi cikin in ya zaka bai da masokin da zai zauna ba amma sun je wata ƙasa sun sa kudin su a can a ƙarshe dai aka yaki a cikin wani shugaban ƙasar sai ga mutun ya zata da ya ya komo talaka ashe sa gaci ne masoyi da ake yi ba ƙa'ida ta rayuwa in ana son ci gaba duk mai kuɗi ya koma ya gina ƙasar su eh duk mai kuɗi kauye kake to koma ka gina kauye amma mu yanzu aka ga ɗantawa zai zo yayi karatu ya zo sai a ce bari a kai sa gare su yayi aiki sai a ce bai sa gare su wasu mutanen ke zawwa a duk babin misali wasu mutanen za su suke zawwa a nan garin a doke su an sanya ma karantarwa ta gwamnati kwantara su zo su yi kwantara suna gogewa cikin aikin za su nemi a tattasa su kuma kasar su garin su su su taimaka ma su da ɗaya da amma mu fa muke kashe kanmu da kanmu Allah ya rufa muna asiri to malike cewa wali hada saboda haka kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance aghyar al-khalqi ala alal umma yafi kowane kishi akan al'ummarsa annabin Allah yafi kowa kishi akan akan al'umma sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu ashaddu ghairatan min shi kuma annabi Allah ya fi kishi Allah ya fi annabi kishi annabi ya fi kowa kishi akan al'umma shi kuma Allah ya fi tabasa da tabbata gayanci as-sahih tilaqan ne sahih al-bukhari yazo a cikin sahih al-bukhari annabi ke ce annahu qala annabin Allah na cewa ata'jabuna min ghairati sa'din kuna kuna mamaki game da kishin sa'ad wato annabi ne ya tambaya yake cewa sahabbansa a farkon hadisi ya ɗayan ku zai ji ko zai yi a lokacin da tare da iyalinsa matas tare da wani sai sa'ad yake cewa ai in je in nemo shaidu da shin da ya tan gaba ɗaya zan samu su yuka in yanka zan samu su mai shi takobi in kai su karshe sai ake ganin kamar ya tsananta sai da ce ata'jabuna min ghayrati sa'ad kuna ki mamaki game da cewa sa'ad yayi kira da kishi kware sai yake cewa la ana aghyaru minhu wallahi nahi sa'ad kishi annabin Allah ce la ana aghyaru minhu wallahi nahi sa'ad kishi sai ce wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kishi akan iyalinsa shi yasa ba kowa bake shiga gidan gidan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma abin da ya kamata mutun ya kishi mu dinga kishin matar mu to da yake cewa kishin mace shi da kana ta zuwa kasuwa zuwa sai sayayya ba shi bane kishi ba shi bane kishi abun da yake cewa kishi akan iyali da mutun ya kishin iyalin sai zaman to tabi Allah subhanahu ta'ala kuma ta duk abin da Allah baya su ta kiyaye dokar Allah sarbu abin da Allah ba shi shine kishin iyali amma me ya amfanin kar ta hiya kasuwa kuma na tiktok cike tana tana doka wata tana tura me ya amfanin shi ya yi gwaro zuwa kasuwan mana ko eh wallahu almusta'an kuma za ga wani kawai zai ga kawai shi ga tare in ta sa hijabin oho mata saba ma oho tilasta mata wajibi ne ba sa hijabin da mace wajibi ne ya zo a وفي الصحيح har yau. Eh, a cikin littafin Imam Al-Bukhari da Muslim. aidan har yau annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi khutbatil kusufi a wata khutba da annabin Allah ya ta kisbewar eh, rana yace ya ummata muhammadin ya ku al'umar annabi muhammad wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ba wanda ya kai ba wani ɗaya daga cikin ku da ya kai Allah kishi ba wani mutum da ya kai Allah kishi an yazni abduhu aw tazni amatahu saboda kishin nema ya sanya Allah subhanahu wataala ya haranta bawan sai ya zina kuma bai wasu da zina saboda Allah yana kishi ne ya hara a zo a saba masa ashe idan mutum zai sabi Allah subhanahu wataala to Allah yana kishi akan dan annabi Adam yanzu yana yana zina yana sabon Allah yana Allah yana kishi wannan abu mun bace hadisin wa fi sahihi har yau cikin as-sahih littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim aidan annahu qala har yau annabin Allah cewa la ahada aghyaru min Allah ba wani mutum da ya kai Allah kishi min ajli zalika saboda kishin Allah ne ma ba harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah ya haranta alfasha abinda ya bayyana da abinda ya buya saboda Allah yana kishi shi yasa Allah ya haranta alfasha dukkanin nau'in alfasha da kuma abin da ya bayyana cikin ta da ma abin da ake koya kusa alfasha kashi biyu akwai ma zahara akwai ma batada akwai abin da za a yi fili kuma akwai abin da za a yi a boye to kowace daga cikin Allah subhanahu wataala ya haranta saboda kishin da Allah yake yi shi sanya Allah subhanahu wataala ya ya haranta wannan sai ce wala ahada ahabbu ilayhi al'udhru min Allah ba wanda ya kai Allah son yi mutum anzari ba wanda ya kai Allah son son uzuri san yin hanzari ayo mutum uzuri ba wanda ya kai Allah son wannan min ajli zalika saboda uzurin ne ma yake hanzarin Allah arsala rusula Allah ya aiko eh, manzanni mubashirina suna masu bushara cewa duk wanda ya bi Allah da taqwa to in ya mutu ga sakamakon sa aljanna ce ta dawwama ga kaza da kaza da kaza a cikin ta wa munzirina kuma suna gargarin cewa duk wanda ya abu kaza da kaza da kaza ga irin uquba da Allah zai masa wala ahada ahabbu ilayhi almadah kuma ba wanda kai son kai Allah a son ayyaba shi Allah yana son yabo ba wanda ya kai Allah son yabo min ajli zalika saboda Allah yana son yabon athna ala nafsihi yayi bi kansa da kansa ko kun fahimta ba wanda ya kai Allah kishi saboda kishin Allah ya hana saba masa ba wanda ya kai Allah yake son son uzuri saboda haka ma Allah ya ya aiko manzanni ba wanda ya kai Allah son ayaba sa dan saboda son yabon ne Allah ya yabi kansa Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ko bai da ko walahul hamdu fil ula wal akhirah kaga duka wannan yabo ne Allah yake shirari to anta kama asnaita ala nafsika ya Allah kai kana a yadda kai yabi kanka yana cikin sharadi na Allah ya karbi addu'ar mutun jama'a shine kafin ka fara addu'a ka yabi Allah subhanahu wataala duk wanda aka karatun farkon littafin da shi ya ji abu na makaranta na irin irin yabon da Allah yake so a yi ba masa a kafin ka roki Allah subhanahu wataala da Allah yana son yabo mun fahimta eh, fa jama'a fi hadha alhadith malace sai sai manzon Allah ya hada a cikin wannan hadisi bainal ghairati tsakanin alghaira ko alghira kishi allati asluha karahatul qabahi wanda tushen a kishin shine kin dukkanin abu wanda yake mummuna wa bughduha da kuma kyamarta ma'anar kishi tushen asalin kishi na gaske shine mutun ya kyamaci dukkanin wani abu lala ai lalancin ne misal ai ai ba a banza ba Allah ya sanya mace ta dinga auren namiji guda daya ko bai da saboda da za a baiwa namiji da mace damar ta aure fiya namiji daya to da yaƙe yaƙe ya tabbata a duniya ba za a taba zaman lahiya ba har abada yanzu fa namiji ne ya kai saboda tsabar sakircin maza wasu daga ciki mutum fa ya san yarena fa ba hau auren ta za shi ba ba san ba zai aure ta ba amma yana son ta kuma zai aure shi fa ya san ba zai aure ta ba amma zai iya kashe mata komi zai kashe mata kudala ko nawa take bukata yanzu ba miji ne fa ya kai yana jin yuwa saboda wanda yake son tana da bukatar kudin ba zai iya hakura da yuwar ba ku ba namiji ne fa ya kai saboda mace saboda abin da eh, abin da yake son kar ta nema ta rasa zai tattara ya bar abokanansa wanda aka taso tare akai faramari, akai sakandari akai sakandare ce ya bar su ya bar iyayensa ya bar kannan iyayensa duk danginsa saboda ita kadai tallin talaje libi ya taka sahara saboda karande ya kama hanyar libi saboda ita kadai to asalin kishi shine tu kiyam abin nan kyamar dukkanin abin da yake mummuna da kuma kin wannan abun wa baina mahabbatil uzr da kuma san uzuri san a kawo hanzari alladhi huwa alladhi yujibu kamal al-adl rahma wanda shi kawo hanzarin yana yana tabbatar da cikar adalci da rahma ma'anar duk lokacin da za a ba mutum dama na yayi magana aka kama su aka bashi hanzari to za a sa kamar an cika adalci ne da kuma tausayi yanzu misali da za a ce idan aka ta justice kawai da an kaka an kama mutum gaban alƙali aka ce ga abin da ya sai ta kawai shikenan ba za a ci ta kika sai a tura mutum gidan kosu kaga ba a yi babu cikar kamala da adalci a cikin wannan amma daga lokacin da aka ba mutum damar yayi magana to an bashi an bashi hanzari kenan ko to kaga shi yasa Allah ya aiko manzani saboda kada ma ka zo ko ka abin nan ci, sai Allah ce a ai wa aika manzani Allah ce rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل eh Allah ya ko manzanni suna masu albishir da kuma gargadi saboda kan wani mutum ya zo ya ce wa Allah shi ba ya gobe manzo ba a ayar alkiyama da haka wa baina mahabbatil ul da kuma son a hanzari alladhi yujibu kamal al-adl wanda shi son hanzari yana tabbatar da cikar adalci war rahmati da kuma tausayi wal ihsan da kuma kittawa wallahu subhanahu wa ay wallahu subhana ubangiji madaukin sarki ma'a shiddati ghairatihi duk da tsananin kishin Allah yuhibbu an ya'tadhira ilayhi 'abduhu yana son wa sai masa ya ka masa uzuri duk da Allah yana da kishi tsananin kishi mai girma amma Allah yana son bawa ya kawo uzurinsa gabansa subhanahu wa Allah yana son mutum ya kawo uzuri mutum ne ba annabin Allah yake da labarin wani mutum da ya ce wa ‘ya'yansa idan ya mutu, kada abin ne sa a shanya gawarsa sai ta bushe, in ta bushe a niƙa wannan gawar ta zan gari, to da idan an mira ta gari, to sauran a je cikin teku a zuba, a watsar da ita, sauran kuma a sa cikin iska, a sa tabi iska. Ana yi masa haka bayan mutuwarsa sai Allah ya tattara halittarsa gaba ɗaya, sai Allah ya tada shi. sai Allah ya tambaye shi dan mi kai haka kaga Allah ya nemi ya kawo uzurinsa? sa sai ce Allah jin tsoron haduwa da kai kadai yasa ne wannan Allah shi je an gafarta maka an baka aljanna Allah yana son mi handari Da ku din mu dinga wa junan mu uzuri a musamman irin wannan lokaci kaza fa yanzu in akwai wanda in kai sabga in bai zo ba akwai wanda in yayi sabga in yake ce baka zo ba maharin ya kullace ka ya kama gaba da kai kenan na bata maka shi safirci ko kun bayyana shi bai baya iya bayyantar uzuri to a dinga wa juna uzuri kaga yace mutum bai zo ba to sai ka ce wala Allah akwai dalilin mai karfi da yara su zawwa in ka in kana mutane haka to kuma zaka huta kwarai duk wanda in ya gayyace mutum in bai zo ba yake sa wani abu a ransa to kullu yana cikin wahala saboda mutane uzuri suka wani wallahi azin wanda kake kake kake ganin sa in za a budo maka damuwar sa ina mai rantsa maka da Allah sansarata kawai zaka sai ka an kai ka asibiti an kwantar da kai ka ji kanshin damuwar sa kadai wallahi sai an kawo maka gado asibiti <laughs> saboda damuwa ta masa yawa ba gaba Allah da ma so biyar a wuri ayi sallar da kaga mutane sun gagare cikin natsuwa ana sallah ana ta yaka mutun ya miƙe ana tahiya mutum na ganin da fatiha ana fatiha mutum na ganin da tahiya saboda sabar uzuri al'amuran sun taku ne wani ban yana nan bai ya shi har ya manta musu da rike jika guda wallahi wannan jikar da kake kai kai rena ita ka dauki ta ba wace abu ba wallahi al'azim wani har ya manta musu da rika ta wani shi fa shi karin kansa bai da lahiya ga matarsa kwanci ba lahiya ga iyayensa kwanci ba lahiya ga shi kuma bai da kodala bai aje kuma bai ba wani ajiya ba yana cikin gidan haya bai da sana'a kwakwara ba wani jarin kirki kuma matas a asibiti kuma ga likitoci ba dan kai ba tausayi takardar farka ake turo masa kuma ka gayyace shi kuma bai samu zuwa ba shi kai ka karki sanin shi Allah haka akwai bukatar mu dinga wajuda uzuri a rayuwa to Allah yana son duk da uzurin duk da cewa Allah na kishi Allah yana wa dan annabi Adam uzuri yana son dan annabi Adam ya ka uzurin sa wa yaqbalu uzra man i'tazara ilayhi kuma duk wanda ya kawo uzurin sa wajen Allah to Allah yana karba wa annahu la yu'akhidhu abidahu birtikabi ma yagharu min irtikabihi hatta ya'dhura ilaihim shi Allah baya kama dan bawansa dan ya aikata abin da zai sanya Allah ya kishi har sai ya nemi uzurin sa dan me zakai kaza wali ajli zalika saboda haka ne ma arsala rusulahu Allah ya aiko manzanninsa wa anzala kutubahu kuma ya sauka da littafansa i'zaran dan jawo mutane kunne ai musu gargadi wa inzar da kuma musu hanzari a ja musu kunne e, izar ai mutane gargadi wa inzar kuma a ja musu kunne wa hadha ghayatul majd malati wannan shine matuka a cikin kai wata kyautatawa cikin karanci wannan shine matuka a cikin karanci a ce fa duk da cewa fa mutum Allah ya ce kar ayi kaza misali giya Allah ya haranta ya ce kada a sha sai mutun sai Allah ya aiko annabi ya ce giya haramun ce qur'ani ya tabbatar amma fa kuma idan aka je sai Allah ya nemi bawan din ya sha ya kare kansa sai Allah kishirwa ce kuma babu ruwa Allah ba zai kama shi ka ga da wannan abin da ya aiwatar tana ba ta mu fahimta daka malike cewa Allah ya yuhibbu an ya'tazira ilayhi 'abduhu Allah yana son bawa sai ya dinga neman ya dinga kai uzurinsa gare sa wa yaqbalu 'udhura man i'tazara ilayhi duk wanda kai uzurinsa ga Allah Allah yana karba Allah ya ce kai kaza sai ka aiwatar to dan me kai abla saboda kaza ne sai Allah ya karba in ya cancanci karba sai Allah ya karba mun bayyana wa annahu la yu'akhidhu 'abidahu shi Allah baya kama bawansa birtikabi ma yagharu min irtikabihi da abun da shi Allah yake kishi akan bawa ya aiwatar hatta a azura ilaihim har sai ya ga hanzarin su wali ajli zalika saboda wannan ne arsala rusulahu Allah ya aiko manzanni su annabi Adam annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa annabi Yusuf duk Allah ya saboda wannan wa anzala kutubahu kuma Allah saka da littafansa su at-taura linjila zabura su ku Ibrahim da Musa i'zaran dan adai mutane gargadi wa inzaran kuma ayi mutane hannunka mai sanda a jakunnan mutane wa hadha ghayatul majdi wannan shine matuƙa kai karshe a cikin karanci wal ihsan da kuma kiftawa wa nihayatul kamal kuma wannan shine karshen kamala karshen kamala kenan malta fa inna katiran mimman tashtaddu ghayratuhu min al makhluqina da yawa daga cikin waɗanda kishi su suke da tsananta suke da tsananin kishi a cikin bayin Allah تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاء والعقوبة من غير إعذار منه kishin tsananin kishin yana jan mutun akan yayi saurin abkawa cikin yanke hukunci da kuma yin yiwa mutun azaba mafiya yawan mafiya yawan mutanen da suke da matsanancin kishi to tsananin kishin yana jan su zuwa ga dokar hukunci da kuma yin ukuba ba tare da sun sun ba da uzuri ba misali mutum ne yake da matarsa sai ga ta fito ta tsaya da mai komi 20 misali to idan mutum yana matsanancin kishi baya bincika me ya fitar da ita kawai da ya zo ya hauta da fada wala Allah za ta dora maka abinci ne babu a shana sai a fasa dafa abincin tambaya sai a fasa dafa abincin kuma in ka zo baka iska abinci zai ka hauta da fada sai ta jiga mai 20 yayo kuma har da ashana sai ta tsaya saye abunsa wala ai akwai shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka ta ta faruwa eh, wani mutum ne ya zo a gidansa irin an tau daga yaƙi haka yana da sabuwar amarya sai ya zo ya nemi izini wajen manzo Allah sai ta gida shi na zuwa sai iske ya iske matarsa a bakin gida to ka san din namiji mai hankali din namiji mai hankali wanda ake kira namiji ba muna maza ba namiji na tsatse mai hankali wallahi in ya tar da matarsa bakin kowa sai rasa ya baci duk namiji mai hankali ba ina kusa akwai mahaukata daga cikin mazaje su suka fi yawa sai ga iske wai mutum waye iske matarsa tana fada bakin kowa har da gaida sallah kuna lahiya yanzu za ta sagare kawai Allah ya na kai lalaci duk namiji mai hankali mutum na tsatse namiji da ake cewa namiji mai hankali in ya tar da matarsa bakin kofa malam sai ya ji sai ya ji wani baci ko da bai magana ba wala sai ya ji rashi ya baci to wannan mutum yana dawwa malam sai tar da matarsa a bakin a bakin kofa sai ran sai baci yana rike da takobi kawai zai buge ta da mashi tace ba wa dai hakuri ka ji abin da ya fitar da ni sai ta bata me ya fitar da ki tace ai maciji ne a tsakar daki to shi abin da ya bashi haushin garin matarsa a kofa wannan kishin sai ya tasa kawai sai ya shiga cikin daki yana kira mashin sa sai ya tarar da maciji a cikin dakin sa kaga ne mace mace ce ba za ta iya zauna ba mallan to sai sai ta ta sarar macijin sai macijin shi ma ya sare sa rawin hadisi ce da macijin da mutumin ba sai wanda ya rige mutuwa ba me ya jasa kish ko ba ji daga wanda ke da matsanancin kishi in ba zai bada uzuri ba to yake afka cikin dokar matakin da karshe na dama za shi kuma daman duk wanda kaga in yayi fushi yana dokar hukunci to to a cikin al'amari sai sami shi mutun ne mai nadama yanzu ko mutun ne kai fa eh, mata za ce ai za ta ce kaza sai ce in kike kaza na sake ki ko yadda zai ta yi kuma ta sakon wasu yana ma da kira ma la aka maka la ai wallahi tsana in tayi kaza tayi tayi ta saku shike da <laughs> kaba yara ta saku eh ta saku kaga kashe ko sai a koma sai koma da dama shi yasa idan ranka ya baci kaka dauki mataki kaka yi magana eh in ranka ya baci aka bata ma da rai to daga cikin abun da ke kirya bacin rai shine arwalla ko kuma ka zo in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta in kana kwance ka tashi kai wacce kawai shikenan in mace ba ta ma da rai to kake biye mata ka san ba a biye musu saboda eh, ku dinga fa dokar sai da suke in za ka yi mu'amala da mace ka yi mu'amala cewa ita naqisatul aqli wad din hankalinta ba irin naka bane ba eh ita duk girmanta wallahi hankalinta ba irin naka bane eh duk ta girma tana da matsala ta hankali to ka auna ka ajita a matsayin tana matsala ta hankali sai kai mata uzuri eh sai ko sai ka tashi ga wata gidan ka kai shurun Allah ya rufa mana asiri Ina ba ta mu fahimta to malai ke cewa min ghairi i'zari bin ba tare da ya ba da uzuri wajen sa ba wa min ghairi qabulin li uzrin man i'tadara ilayhi kuma ba tare da ya karɓi uzurin wanda ya ka masa uzurin ba bal yakunu lahu fi nafsi al-amri uzrun ولا تدعه شدة الغيرة an يقبل uzra yace wala Allah ya kasance cikin abin da mutum ya aiwatar to akwai akwai uzuri amma sau kishin tsananin kishin bai bar kabi ya ma saurara balantana yaji balantana yaji yaji uzurin ba wa kathirun mimman yaqbalu al-ma'azira sai ta kuma da yawa daga cikin masu karɓar uzuri su kuma yahmiluhu ala qabuliha qillatul ghairati hatta yatawassaw fi turuq maazir su kuma wayanda suke karɓar hanzari suke karɓar uzuri so yawa daga cikin mutane suke yawaita uzuri mutu a taba mutum uzuri kullum uzuri kullum uzuri to rishin kishi ke sanya su ba da damar kullum cikin karɓar uzuri suke kuma tsananta kishi da rishin karɓar uzuri biye matsala ce yawaita bada da uzuri shi ma miye matsala ce sai zama to kullum uzuri kullum uzuri haba malam ai hankali hanji da ijmalan bahaushe musamman irin wanda za a dora irin amana ta ta ta al'umma sai ga kullum kullum kullum demand kullum demand da eh, permission kullum ta permission permission kullum kaga ba zai yi ba an an kaka kai aikin duka kuma kullum kai ba ka duk ji ka hita ji ji ka hita kuma an kaka dan al'ummar ne to kaga bai kamata ba a ce a matsayin na na shugaban wurin ka ta da dama kowa ya tashi da ke su ba a haka nan malaki to da yawa daga cikin wanda suke bada uzuri su kuma rishin kishin ne ke sanya suna yalwatawa cikin hanyoyin bada uzurin kawai wayara uzuran wayara uzuran ma laysa bi uzurin abinda bai kai uzuri sai doke shi a matsayin uzuri abinda bai kai uzuri ba sai ya dauke shi a matsayin uzuri hatta ya'tadira kaseerun minhum bil qadar har daga cikin dayawa suna kawo uzurin na naqa al qadar na qadara wa kullum minha ghayru mamduhun ala al itlaq tsakanin kowanne guda bin mace ba wanda za a yi da aikin da aiwatarwa abin nan ba wanda za a yi ba aikin sa magana ta gaskiya kakka zamanto mai tsananin kishi har ya zai ya ba karbar uzurin mutane kuma kakka zamanto baka da kishi ta yawa har ya zama kana wasa da haƙƙin da ya kamata ka kiyaye a kansa mun bai karatun ko sai malik ya cewa وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا تبتا من Allah, sallallahu الله wa الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال من ذن الله yana cewa inna min al-ghayrati ma yuhibbu Allah daga cikin kishi akwai abin da Allah yake so tabbas a cikin kishi akwai irin kishin da Allah yake so in kai ma lada za a baka in kai wannan kishin lada Allah zai ba zai misali mutum ya kishin matar ta sa hijabi ayyansa su yi sutura ta addini da makamancin wannan wa minha ma yubghiduha kuma daga cikin kishin akwai kishin da Allah ya tsane shi yana kyamarsa a ce kai kawai ka hana mata ka sa akwai wanda shi mata shi ba a shiga ba a hita gidan shi babu mai shiga in unguwa za ta saboda tsabar rashin yarda shi ke kai ta kuma shi ke ɗauko ta bayanta shi ke kai ta shi ke ɗauko ta bai yarda da kowa shi kai ta ba bai da kuma kowa shi dauko ta ba kuma bai yarda ta kai ta kadai ba a'a saboda duk tsabar rashin yarda ne in ma ta yi sai ya tura wani bayan ta ga za ta biyawa wallahi akwai wanda suke tura ana ana musu aike cikin matansu ina take zuwa ina ta biya ina ta wata abin nan ba kaga wannan hutti shin yi yayi kuci kaida ya ya yayi muni a ce sallah ba ta damar ta dan sa abin take bukata ta yi kallo a sai abin da shi shike so in kirayo akai sai ya duba wannan ya kirayo haka haka cikin mata su ma akwai matan da suke irin wannan ko za ga mace ita ma ta sa anket a a mijinta malam jamilu fa mata suna yanzu fa akwai matan daga ƴan mata ake turo ko sai yara ga an turo su shago su zo sayayya sai a ci ta dan biya su dan ba su wani abu su dan dinga jan kada wasa ga sauda wai aka kana wasa da mata kuma ka wasa da mata kuma turo su ra kai hukai wallahi recording suke recording suke yi recording a zo a kai mata ga yadda shike recording in kiran ka akai da salula baka doka ba matsala in ka doka kuma matsala in ta ga wata sabuwar lamba sai ta kidilge wace ce wa ga lambar kina ga wallahi sai ki ja baka ki tansiyo eh to bar shi shi tai matan ne ne wallahi ga sonan sai an mutu an bar su miye ki da baka ki duk iya abun shi da wace ku hudu duk iya abun sa duk kwazabar sa bai wace ku hudu sai da sai kuma ai dama ai mace ta sa nan cewa ba za ta zauna ta kare a gidan miji fa wannan tana yaudar kanta ne malam fa yanzu dole ka gashi da mace guda yana zaune ta to ɗayan biyu ne wa ko ko dai tsohon da ya ga ya ya masa kaka gida talauci ko bai da lahiya <laughs> ko talauci ya masa yawa ko kuma bai da lahiya amma duk wanda Allah ya yalwata malaka shi ma za ta yi gidan biyu an ta gidan uku <laughs> ai akwai wani sirri a cikin abun amma kuma akwai wanda su kuma Allah ya abun nan kinsu da akwai wanda su su kare ma haramun ne gonsu malai ya ce wato na cikin kishi Allah akwai kishin da Allah yake so kuma akwai kishin da Allah ya kyamata fallati yubghiduha Allah fallati yubghiduha Allah fal ghayratu fi ghayri riba mai kare ta kishin da Allah yake kyama shine a kishi a cikin abun da ba wai da amfani kishin da za a tafi cikin shakku abu da za a tai wanda baya da ba kan gado ba kan iyaka wannan kishin Allah baya san sa wa inna wa innamal mamduhu abinda ake abun yabo anan iftiranul ghairati bil udhr mutun ya kwatanta ya daidaita uzuri da kuma kishi kalaman to kana kishi kuma kana kana mutun uzuri fa yugharu fi mahallil ghaira sai mutun ya dinga kishi inda ya kamata yi kishi wa ya'zuru fi mawdi'il uzur kuma mutum ya uzuri a inda kamata yayi yayi uzuri wa man kana hakaza to fa huwa mamduhun haqqan duk wanda ya zamanto shi haka yake inda ya kamata shi kishi zai kishi inda ya kamata yayi uzuri kuma zai yi uzuri misali sai mata ka tayi dan daura da dan adaidaita na uzuri za ka yi ka ce a'a nan suna da yawa su su biyar na ko su shidda ne huri babu huri sai ka ce ai kai musu uzuri ai abun a koma rena mutane a ciki sai mata ka ta komo tana azafa da makota sai a tattaru an yo sayayya sai a zo bakin kofa a taru ko ta yayi hijabi sai ai minti 15 ana surutu sai ka ce a daga sai suke sai mata ka ganta wajen mai shago zaune tana cin gujiya da aya tana ta surutu tana dare da take mai ko kai ba a maka ita kai uzuri ka ce a sayayya take yi wanda ka garin ba za ka yi uzuri ba a kai za ka ɗauki mataki kuma <laughs> wata wata rana mai martaba mai sarkin ta wata magana Allah ya ƙara masa lafiya da ikhlasi da jin tsoronsa yake cewa malamai ku dinga wa maza eh, mata wa'azi akan yawan hita sai na ce to ba mazan ba mata bane kamata a ma wa'azi mata ba su da laifi maza ne ya kawata a sau da su basu san maza ran kansu ba ai malam duk wanda kaga ana masa shiga ta kashi yaso ba ga wani eh dole kaga ana ma shiga ta kashi in mutun ya zan namiji dan kansa to billahi ko kiyar kus take sha ba za ta yi maka sawo akwai abun da ko tana su da za ta yi ba mafiya yawan mazan mun saki ragamar wala Allah wani fa ba shi ke ci suwa ba ita ke dan fafa sakanta ka tana ci da kanta kaga ba ba za ka zai ta ba to kai aka abu su da mace tana ta sai ta yi dinka baka ta tuwahi ta sai baka ta takalmi ta sai baka ta sabulu kuma ka ce wa ta yi ta ko ina ke <laughs> bai kifa ne ta zuwa tallaci wallahi ta zuwa tall bai zan namiji dan kansa ba amma duk namiji ne zan namiji a gidansa to wallahi akwai abin da ko biyan mace aka ce ta yi shi wallahi ba za ta yi ba mafiya yawan maza magana ta gaskiya mun saki mun saki musu gaba hatta kai yanzu ma fa maganar aure sai a shekara gidanka ana soyayya da diyarka kuma ana kawo mata tana yawa kai baka sani ba sai wanda Allah ya taimaka wallahi ita da diyar an kullawa ne kira yana zuwa sai a ce bari lokaci kaza ka zo lokacin kai babu ka kai baka san abin da ake yi ba duka sakaci ne akwai abin da wallahi in kusura kar Kar ga lokacin abin da amarci ya wuce baka tsara sa ba to ka wahala irin fitan nan ta shiga makota da in ka kuskura baka tsara tun tana amarya ba kuma ka san akwai wani abu da yake wahalar da maza akwai wani abu da yana da wahalar da maza yawa yanzu malam Jabilu ba din namiji bane yake jin dadin ya fito waje yana karin sa ya rance da Allah wallahi azim ba din namiji yake jin dadi wai ba cikin maza suna so bane ga mutun yazo kana zuzu zuzu da gwamuro mai kwana shi kadai ya tara kwano ka tara kwano a samu ko abinci ba dan ya so bane matsalar mu ne tun daga tun tana amane baka sa mata ta tashi da sa ta dora maka abinci ba amma idan ka dora cewa kai baka fita sai an dafa maka kaci to sai ku shekara 30 40 haka kullun sai an dafa maka abincin wallahi amma da ka barka tana amare ka sai daga dai wajen abinci ka soyo abinci ka ka zube in ba kai haka ne abincin ranar ma haka ne abincin daren ma wata lasa ce ta kai ta ce lalle ka dan sowar dai wallahi ba ki dan kwanta abinci ba an kare da kai wallahi wallahi ta kare da kai malam tashi ka tsaya ka tsara eh ka tsara gidanka Allah ya ce taimake mu Allah ya sa mu wani lafiya da ka duk wanda ya zama to haka to malai ke cewa kishin sa ya zama to abun abun godiya walamma jama'a subhanahu sifatil kamal lokacin da Allah ya da sifofi na kamala kana ahaqqu bil madhi min kulli ahadin shi Allah shi fi cancanta da ayaba akan kowanne dan annabi Adam sai ka cika sai an samu sifa ta kamal kafin yabo ya zo wala yablughu ahadun ayyam dahu kama yanbaghi lahu ba wanda ya kai ya cancanta ya kai matsalar za a yi ba sai da za a yi ba Allah babu shi a duk duniya mutum ba zai abin da zai kai yabin da za sai kai yabin Allah subhanahu wataala ba bal huwa kama madaha nafsuhu shi Allah yana a yadda ya yabi ya kansa wa afna ala afsi kuma ya yayyabo yayi jiddina wa kansa fal ghayur qad wafaqa subhanahu ta kaga mutum mai kishi to ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala, fi sifatin min sifatihi a cikin sifar cikin sifofin Allah ashe mutum ya dinga kishin matarsa kai kishi yin kishi wata sifa ta cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tsani ya ga ana sabon sa kai ma ka tsaka ga mata ka babu hijabi kun Allah ya tsare ga bawa sai yana yin abun da yake na sabo to kai ma ka tsare ka iske mata ka tana yin wani abu wanda yake na sabo to idan ka zamanto haka to ka sifatu daga sifa ta Allah subhanahu wataala waman wafaqa Allah waman wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi duk wanda ya dace da Allah a cikin sifar cikin sifofin Allah qadatuhu tilka sifati ilayhi bizimamihi wattan sifar zata ta ja ka zuwa ga Allah subhanahu wataala da linzaminta ma'ana in ka dace da Allah cikin wata sifa misali idan mutum yana ya zama to adili to adalci yana jan mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya ja ka zuwa ga fadar Allah subhanahu wataala zuwa ga samun yarda ta Allah in ka zama to mutum mai kyauta kaje kyauta su ba ta tawa ta Allah to sai kyauta ta ja ka zuwa ga Allah subhanahu wataala in ka zama to mutum mai subhanallah ba a musulmi haka sauran minti na malam ba malik ke cewa idan mutum ya zamanto da sifa ya ya sifatu da wata sifa yayi dace da Allah da wata sifa to wannan sifa sai ta gashi zuwa ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa adkhalathu ala rabbihi ta kuma ta shigar da shi a fadar Allah subhanahu wataala wa adnatu minhu kuma ta kusantar da shi ga Allah wa qarrabathu min rahmati kuma ta kusantar da shi daga rahmar Allah subhanahu wataala wa sayyaratuhu mahbuban kuma ta sanya shi ya zamanto abun soyayyar Allah fa innahu subhanahu lalle shi Allah subhanahu wataala rahimun Allah mai tausayi ne yuhibbu ruhama yana son masu tausayi karimun Allah mai kyauta ne yuhibbul qurama yana son masu kyauta alimun Allah masani ne yuhibbul ulama yana son masana qawiyun Allah mai karfi ne yuhibbul mu'min alqawi Allah yana son mai imani mai karfi mai wa huwa ahabbu ilayhi min almu'min alda'if mutum mai imani mai karfi yafi soyuwa wajen Allah bisa da mutum mai imani rago hayyun Allah mai kunya ne yuhibbu ahlal haya'i Allah yana son mata ne masu masu kunya jamilun Allah mai kyawu ne yuhibbu ahlul jamal yana son mutane masu kyawo waturun Allah shi shi kadai ne yuhibbu ahlul wajhi Allah yana son mutane masu ababe guda daya dare walam yakun fitun walam yakun fi dhunubi wal ma'asi illa annaha tujib ko mu kwana anan sai mu sharhi wayancin ababen abinda malaki sai ce mana anan jama'a shine sifofi na Allah subhanahu Ta'ala idan mutun yayi tarayya da Allah a cikin wayannan sifa to wannan sifar ta Allah da kai tarayya da Allah a cikin ta ka kwatanta to tana jayo ka take ka a fadar Allah ta sa Allah ya soka ta ƙara maka kusanci wa Allah subhanahu wataala ta ƙara maka kusanci da rahamar Allah subhanahu wataala sai malaika bi sai ta kuji da kyau Allah subhanahu wataala rahimu yana da tausayi Allah akwai tausayi gare sa yana son mutane masu tausayi idan ka zama mutum mai tausayi to Allah yana son ka in ka tausaya wa bayin Allah sai Allah ya tausaya maka sannan kuma Allah karimu Allah mai karanci ne mai kyauta ne yuhibbul qurama Allah yana son mutane masu kyauta masu kyauta masu Allah yana son mutum mai kyauta alimun Allah masani ne yuhibbul ulama Allah yana son ma masu ilimi mai ilmanta qawiyun Allah karfafa ne mai karfi ne yuhibbul mu'minal qawiyya Allah yana son me imani mai karfi ashe masu imani kashi biyu ne akwai mai imani rago akwai masu to wanne ne rago wanne ne mai karfi mutum mai yawaita ibada kuma mai yawan kamun kai mai yawan tsayuwa akan abin da yake dagewa akan abin da yake so ka san jajircewa fa a rayuwa sai mutum mai imani abinda kake so a kai kakka yarda kai wasa a kansa cikin koma miye kana so ka zama hafizin qur'ani to jajirtacce ka jajirce akwai wanda yana son ya zan hafizi amma ya kasa jajircewa kaga wannan almu'minu da'if ne akwai wanda kuma yana son hafi mun to hafizi ya jajirce ba dare ba rana kasa akwai wani arama so shi ba dare ba rana shi kullun tilawa ne ba dare ba rana eh tsabar tilawa ta kai tilawa eh tashi tilawa fa. sura kawai da ayi karshe ke farawa saboda qur'ani ya ayi karshe yake farawa eh saboda ai ga san wannan wannan ya darje ya tarce eh ba dare ba rala kenan to kaga almu'min alqawi kenan kana son ka kana son ka ka gina masallaci ko ka gina makaranta kuma baka zuwa kasuwa baka hituwa da wuri <laughs> ka jajin kalmomi ka nemi kuɗi dan kai kana son ka bada ilimi kai wa'azi jajir sai wajen malamai kai karatu mun bayyana cikin komai ana buƙatar mutun yayi mi ya jajirce cikin kowane bangare wallahi bangaren soyayya sai ka jajirce eh har bangaren soyayya sai ka jajirce ga wata aramiya ga izibi 30 kai izibi 10 ma sun wadatar ga izibi 10 kuma ga iya yake ga iya magana ga soyayya kake wa ka jajirce sai da ƙarin kai ƙari malam kake ra'ayi kake da wani yau kudi da ta tsayu akan kiyamu layl tsayu akan neman kudi eh dan qiyamul layl wala tarwa <laughs> ya sha bai tarwa bai shi kadai tsayu ka nemi kudin zaka kai mata Allah ya tabbatar da alkhairi nan zamu kwana abin da mun faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya gafarta muna la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh